Allahu te bareke ve teala në një ajet ban me isharet se sa është e vlefshme mësimi i çështjeve të Allahu xhalla wala. Ai i cili ka kriju zemrat e din se çka i qetëson zemrat. Dhe ato zemra kanë nevojë për t'u qetësu. Allahu te bareke ve teala ka thanë Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub Me përmendjen e Allahu xhalla wala qetësohen zemrat. Krijuesi i zemrës e din ma mirë se çka qetësohet dhe me çka qetësohet zemra jote. Nëse kërkon qetësimin e zemrës tande, a patjetër siç ka thënë Ibn Hazmi, Allahu e mëshiroftë në librin e tij Kitabul Akhlaq, e cili meriton shpjegim, ka thënë e kam kërku një çështje dhe E kam dhonë kohën, gati gjithë kohën e jetës time me kërku një çështje çka pajtohen gjithë njerëzit për ata. Pra e kam kërku një çështje dhe një qëllim çka krejt njerëzit pa marrë parasysh fenë çka e kanë, pajtohen për qata. Tha dhe pas hulumtimit gjatë nuk e kum gjetë vetëm se nja. Për një çështje krejt njerëzit pajtohen. Dhe e synojnë ata, cila ajo largimi i brengës. Njeriu krejt çka punon dhe çka lëviz dhe çka synon ashtë me largu brengën prej vetvetes. Ndoshta dikush nuk ka mundësi me e shpreh ata, mirëpo çka ban ai, çka don vetë thjesht me largu brengën prej vetvetes dhe me me arrit qetësinë. Allahu xhallahu ala ka përfshi n'ajet. Bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ai i cili ka kriju zemrat e din se me çka qetësohen ato, edhe ajo ashtë me Allahun xhalla wala dhe me mësimin e Allahut te bareke ve teala të dispozitave të tina dhe çka don Allahu dhe çka nuk don. Kemi mbet te kaptina çka quajmë therrje dhe a lejohet me therr për dikan tjetër pos Allahu xhalla wala dhe thamë se kjo është shirk dhe përmendëm prej argumenteve të cilat ka përmend hoxha. Pastaj hoxha ka përmend një kaptinë tjetër e cila ka lidhje me therrjen, mirëpo kjo nuk është shirk. Dikun ku pret tjetërkush për dikan tjetër për për përveç Allahu xhallahu ala. Pra me një vend bohet kurban dhe bohet shirk ndaj Allahu xhallahu ala. A lejohet me shku te qaty jo me pre për tjetër kan, po për Allahun. Hoxha thotë la judhbah. Nuk Prehet, as për Allahun qaty ku pret dikush tjetër, për dikan tjetër, pos Allahu xhalla wala. Dhe ka pru argumente të shumta. Një prej argumenteve është fjala Allahu te bareke ve teala. Wa ledhine ttekhadhu mesxhiden dhirar. Allahu xhalla wala, ua ka shpalos disa munafikave të cilat, të cilët kanë dash me ndërtu edhe kanë ndërtu një mesxhid, një xhami, për me i bo fitne besimtarve. Dhe pengameri sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë se ky mesxhid dhe kjo xhami po ndërtohet për fesad dhe shkatrim në tokë. Allahu xhelle ue ala i ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam është nisë në një luftë. Dhe munafikat i kanë thonë, kur të kthehesh ti, se zakonisht ato s'kan dal, po kanë nejt nëpër shpijat e veta, kanë thonë, kur të kthehesh ti, ki me falë një namaz, këtu apo një ditë ki m'u falë këtu, që me na legjitimu këtë xhami. Ata e kanë çel një mesxhid për tri arsye, diraran, për të keq e kanë çel. Me bo keq, ue kufran, dhe me bo kufër. A po mujka m'u çel xhamia me bo kufër? Nta? Po. Kjo ka ndodh në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Xhamia ndërtu, Allahu thot për kufër. Kufran. Qëllimi asaj me bo kufër. Për me i ba Allahut xhelle ue ala shirk dhe kufër dhe me legjitimue sende çka Allahu xhelle ue ala nuk i do. Mirëpo, normal me fotografinë se këto janë të lejume dhe se Allahu i don këto sende, normal mesxhid. Xhami Allahu e ka qujtë mesxhiden, mesxhid mirëpo për të keq dhe për kufër. Ue tefrikan bejnel mu'minin dhe me i përça besimtarët. Apo me i përça sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi sallem dhe sa xhamiat sot hapen për këtë qëllim. Ue irsadan limen haraballahe ue Rasulehu. Edhe për një arsye tjetër, Allahu thotë. Dhe për m'u mledhë qaty, kush, kush don me luftu Allahun dhe pengamerin. Parameno xhami Për të keq Për kufër Për me i nda besimtart Dhe kush e ka nijet me luftu Allahun dhe pengamerin Ven falet këtu Ven falet këtu Pengameri sallallahu aleyhi sallem Nuk e ka ditë këta Nuk e ka ditë Allahu xhelle ue ala E ka lajmrue Mirëpo Allahu tebareke ue teala e ka, ndu, e ka ndalu pengamerin salam Ka thonë La tekum fihi ebeda Mos gabo m'u falë n'at xhami kurr Mos gabo m'u fal n'at xhami kurr. Ata çka janë të ndjeshëm thonë xhami be ka çel ai. Xhami ka çel. Qysh ka mundsi njëri mos m'u fal në xhami? La tekum fihi ebeden. Kurr mos u fal n'at xhami. Se ajo nuk është për Allahun xhelle ue ala. Të mirën e kena dashtë. Mirëpo Allahu xhelle ue ala, pi mrena jau ka nxjerr jashtë këtë fotografi. Hoxha, Allahu e mëshiroftë, pi qëti ajetit, pi qëti ajetit e ka nxjerr se, aty, ku bëhet shirk Allahut xhelle ue ala, apo kufër, nuk lejohet ti me shku as me adhuru Allahun tebareke ue teala. Nuk lejohet as me shku e me adhuru Allahun tebareke ue teala, që mos m'u përngjasue me ata të cilët janë qëllimkëqinj. Ka marrë kaptinë e veçantë Çka quajmë nedhër Nedhër është me u betue me thonë Kështu Nëse Allahu për shembull ma shëron fëmijun Apo ma plotëson filan dëshirën Une kam me dhonë qekaq sadaka Apo kam me agjëru Apo kam me bo një lloj vepre t'mirë për hir të Allahu xhelle ve ala ka, Ja ban obligim vetvetes Kjo a nedhër Kjo a nedhër Betohesh Se po m'u kry qikjo punë Une për Allah e baj këta Shikone pyetjen e parë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Ky deshti për Allah me shku me pre atë deve?" Për Allah, për hir t'Allahu xhelle ve ala se ka bo be. Ka bo be se ka me e pre. Pejgamberi alejhi selam tha, "Qat vend ku ti dosh me pre?" A mos ka pas ndonjë put prej putave të xhahilijetit? A mos ka pas ndonjë put prej putave të xhahilijetit ju'bed, i cili është adhurue? Kalu la. Sahabët tjerë këtu përgjigjen thanë jo. Për m'ia vërtetu edhe dëshminë këtina, thanë jo. Kale, tha pejgamberi a.s. Fe hel kena fiha idun min a'jadihim, shikoni, pastaj ka vetë, a mos kanë pas ndonjë festë ata aty, qat vend, a mos kanë pas ndonjë festë aty, xhahil, xhahilat në kohën e injorancës. Kalu la, thanë jo. S'ka pas as put që a adhuru dhe as ndonjë festë që janë mledh aty xhahilat. Kale Rasulullah sallallahu alaihi sallam, pastaj tha pejgamberi alejhi selam, eufi bi nedhrik. E tash plotsoje betimin tan. Tash plotsoje betimin tan. Qy hadith, hoxha ka argumentue se aty ku a bo shirk dhe aty ku ka festë prej festave t'qafirave, ti s'lejohet me shku me bo vepër për hir të Allahut. Për hir të Allahut, për hir të Allahut, jo për dikan tjetër. Adhurim për Allahun xhelle ve ala, ti s'lejohet me bo. Edhe paramendone sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veprën për hir të Allahut, ibadet m'i bo Allahut ja ka ndalu në vend ku bohet shirk, tjetërkush ban shirk. Ndërsa sot ja lejojnë ti me shku me bo shirk aty. Pejgamberi për Allah me bo vepër aty, ibadet për Allah ka thonë jo. Jo se aty mushrikët bojnë vepra kanë bo shirk. Paramendo sot ja lejojnë ti me shku aty me bo shirk, edhe i thonë s'ka lidhje veç maslahati kshyret. Në një kuvend, ku vendosen ligje, ku i takon legitimiteti vetëm Allahu Xhelle ve ala, dhe kodifikimi i takon vetëm Allahu Tebareke ve Teala, s'guxon me përly dorën aty kurkush, Ata thonë shko edhe ti aty. Ata thonë edhe ti shko aty. S'ka lidhje. Pejgamberi, Allahut adhurimin ja ka ndalu. Adhurim, as Allahut s'ban me ba adhurim aty. Pse? Mos m'u përngjasu me shkijet hiç. Mos m'u përngjasu me shkijet hiç. Andaj pejgamberi alejhi selam e ka bo këtë sqarim prej këtij sahabiut, ja ka bo këto pyetje Nja me kon dispozitë për ata me ja sqaru gjendjen dhe dijetarët kanë thonë nja për neve. Nja për neve që me, me kuptu na se nuk është adhurimi qysh na merr menja neve. Po siç e ka legjitimu Allahu tebareke ve teala. Andaj përngjasimi me qafirat është i ndalum në të gjitha mënyrat. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sel-lem ka thonë, men teshebbehe bi kaumin fe huve minhum, rregull e përgjithshme. Kush përngjasohet me një popull ai me ata. Ai është me ata. Fe huwa minhum. Ai është prej tyre, minhum prej mesit të tyre. Po kjo një rrezikshmëri e madhe. Një rrezikshmëri e madhe edhe pse personi ka dash me pre për hir të Allahut. Për hir të Allahut me i ba ibadet Allahu xhelle we ala. Pastaj pejgamberi alayhis salam i ka thënë fe innehu la wafa li nadrin fi ma'siyati Allah. i ka thonë nuk ka realizim të premtimit dhe të betimit në atë vend ku bohet gjynah Allahut. Në atë vend ku bohet gjynah Allahut. Dhe hoxha Selman ibn Abdillah në komentin e këtij hadithit ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi we sallam adhurimin për hir të Allahut i cili kryhet në vendin ku tjetërkush i ban mëkat Allahut, që që kjo vepra jote çka është adhurim quhet mëkat. Pejgamberi alejhi selam, kështu e ka, e ka definue. Ti a do dosh me bo kurban për Allah, po. Kallzom ku do dosh me bo, këtu, këtu, këtu. Pastaj, pasi e ka, e ka kristalizu se s'ka problem aty, s'ka kurgjo, pastaj pejgamberi alejhi selam ja ka kallzu shkakun pse të pyta qeshtu. se s'ka mundësi m'u qujt adhurim, edhe pse ajo po adhurim a prej jashtë, nëse kryhet aty ku bohet mëkat Allahut, edhe vepra jote a mëkat. Edhe vepra jote është mëkat. Andaj, kjo është prej dispozitave të cilat duhet m'u mësue. Se njeriu nëse don me bo vepra të mira, venin e kanë veprat e mira ku e ka caktu Allahu xhelle we ala. Jo ku do ai. E çka thu subhan Allah Njeri me shku me bo keq Dhe me i bo shirk Allahut xhelle we ala Dhe m'u justifikue pas asajna Se nuk dojna tjetër pos me ndreq In nahnu illa muslihun Na nuk jena tjetër pos përmirësus Këto janë justifikime të Të kota andaj pejgamberi sallallahu alejhi we sallam E ka quajt Veprën e mirë në vendin ku bohet keq Nga ana tjetërkujna Vepër e keqe Dikush thot, për shembull, nëse Allahu xhalla wala ma kryn filan dëshirën apo ma largon filan të keqen, unë kam me dhon sadaka me paret e filanit. S'ka mundsi kështu. Nuk ka mundsi kështu. Ti mu betue, me thon pashallah unë kam me dhon sadaka me paret e filanit. S'munesh me, me, me ba kësi betimi Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu dhe në këtë aspekt nuk ka kryerje të betimit. Po çka ka? Ka shpagim. Duhesh me shpagu sikur kur ban betim rrejshëm. Kur rrejn dhe ban be, atëherë duhesh me shpagu ata. Me dhon sadaka apo me agjërue 3 ditë, andaj ai i cili betohet në këtë mënyrë nuk e kryen e pashquar i përfshin gjitha punë lejse alejhi emruna nuk e ka të legjitimume prej anës ton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot prej anës ton s'ka leje ai me ba atë vepër fehue rad ajo është e refuzum ajo vepër kainen men kane kushdo qoft ai edhe çfarëdo qoft vepër ajo Nëse s'ka legjitim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vepër është e refuzume dhe nuk pranohet. Pastaj hoxha ka nxjerr disa dobi nga ky hadith dhe ky ajet. Ka thon meselja e parë se mëkati ndikon në vend dhe adhurimi ndikon në vend. Pra, ku bëhet gjynah me një vend, Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë aty me u ba adhurim. Allahu xhallahu ala nuk e legjitimon atë adhurim, atë vepër të mirë ku bahet gjynah. Nuk mundesh me shku në disko mu fal. Nuk mundesh. Nuk, nuk mundesh me shkue dhe me thanë unë po du këtu t'baj vepra të mira. Çohet lexon Kur'an aty. S'ka mundsi. Nuk mundesh ku bahet shirk Allahu xhallahu ala ti me shkue mu fal. As me ba vepra të mira. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalue namazin Edhe kjo, kështu duhet m'u kuptue sendet. Jo me thonë kjo vepër e mirë, be subhanallah, qysh ka mundësi njeriu me ja ndalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndalu disa vepra t'mira. Ka thonë, tu u ngri dielli, s'ka mu falë. S'ka mu falë. Madje, dije se kjo mesele mundet me arrit deri n'kufër. A munesh tu u falë me u ba qafir? Po. Qysh? Kanë thonë dijetarët. Kush falet duke lind dielli? Ndërsa ndalesa ka ardh, atëherë namazi i tij a batil, nuk pranohet. Ka thonë nëse e ban këta qëllimisht, thot e di se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu, po unë du mu falë. Ka thonë, kufër ban. Thu a po mujka njeri me ba, tu falë namaz kufër, po mundet mu ba. Mundet mu ba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu, dhe ti thu nuk ma nin mu, unë e falë. Ti falësh, po ti je qafir. Ngase nuk munesh ti me ba çka dush, ngase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ka thonë çka me ba. We ma atakum err-rresulu fe hudhuhu. Ai çka t'i urdhoje çata merre. We ma nehakum anhu fentehu. Edhe çka t'i ndaloje në vend dal. Kjo është mesele e madhe. Çka njerëzit nuk ato çka janë msu me logjik me punu e m'i kuptu sendet dhe m'i perceptu sendet nuk ja u kap kjo. Qysh ka mundsi njeriu tu fal e mos me kon musliman. Ka mundsi. Se pejgamberi alejhi selam ka ndalu dhe ti ndalju. Ai i cili ban pytje ka nevojë ndonjëherë me i ba detalizim, me pyt ma shumë. Për shembull, ai e ban një pytje, mirëpo pytja e tina nëse i ipet përgjigje kështu në mënyrë të përgjithshme, ka mundësi bën probleme të mëdha. Probleme të mëdha. E çka duhet me ba n'këtë rast? Hoxha thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, duhesh me pyt ti ma shumë. Ku je te dosh me bo këtë punë? Çka je te dosh me ba me këtë punë? prej mëkateve dhe shirkut dhe kufrit, nuk ka problem njeriu me bo betim dhe me kry ata, një, një vepër për hatër t'Allahut te bareke we teala. Tjetra mesele ka thon hoxha se aty ku bohen festa, ku bohen festa shkijet, qafirat, nuk lejohet mu prezantu as pak aty. Saqë pejgamberi alejhi selam ja ka ndalu veprën e mirë. Veprën e mirë ka dasht ky me bo, s'ka pas lidhje me ato. Madje thot hoxha, leje që pejgamberi alejhi selam ja ka ndalu. Madje ka vet, në këtë vend, n'kalumën mos a bo diçka. Por tash për tash s'po folmi për mëkatin e madh dhe kufrin e madh. N'kalumën mos a bo diçka në këtë vend. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi we sellem ka thonë kur të kaloni nëpër vendet ku Allahu ka zbrit dënim, në popullin e Themudit dhe në popullin e Adit, në Jordan, e në vendet në Irak ku janë disa vende ku Allahu xhel-le we ala ka zbrit dënim aty. Ka zbrit dënim, ka thonë pejgamberi mos kaloni vetëm se duke qajt. Mos kaloni vetëm se duke qajt. E kanë thonë, nëse s'kena mundësi me qajt? Ka thonë, shtiruni se jeni duke qajt. Shtiruni. Pse ja Resulullah? Ka thonë se frigna se mos Allahu mundet me ju dënu edhe juve. Mos Allahu xhel-le we ala mundet me ju dënu edhe juve. Ka thonë, hoxha Sheukani, Allahu e mëshiroft, në spjegimin e këtij hadithi, ka thonë, njeriun mundet me godit dënimi, Prej këtij hadithi e ka nxjerrë dobien e madhe. Ka thonë, njeriun mundet me godit dënimi. Nëse kalon me një vend ku e ka godit dënimi ni popull tjetër që ka bo kufër, e ky vetëm tu kalu, kalon pa, pa u friksu prej Allahut xhel-le we ala, e rok dënimi pa bo kurgjo. E çka thotë hoxha, çka thu për një popull, çka i ban veprat e atyre? A ma shpejt e godet dënimi. A ma shpejt e godet dënimi. Pra, a është e qartë meselja? Tu kalu pranë një popllit, ku ka zbrit dënimi Allahu xhelle ve ala, ti kalon aty duke mos qajtë. Pejgamberi sallam thot, friksohem se mos t'ju godet dënimi. Sheukani thot, friksohet Pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, mos t'godas edhe ty dënimi, pa bo kurgjo, s'ki bo kurgjo je tu kalu vetëm. E çka thu nëse i ban veprat e atynve? Çka thu nëse i ban veprat e atyre? Të godet dënimi atyre. Të godet dënimi e atyre, mirëpo njerëzit çka mashtrohen sot. Çka thonë Abdurrahman ibn el-Xheuzi? Allahu xhelle ve ala ket umet e ka mëshirue. E ka mëshirue dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i ka tregue se nuk i marr njerëzit me dënim të përnjëhershëm. Mirëpo Allahu xhelle ve ala i shëndron fotografiat e njerëzve në fotografi të derrave, dhe të majmunave e kështu me radhë, mirëpo mbetet fotografia prej përjashtë e njerit. Ndërsa shpirtin e merr të derrit dhe të majmunit. Kjo është ajo urtësia pse njerëzit mashtrohen se ai apet jet njeri, ndërsa shpirti u ka shëndru vetëm se në ujk dhe në derr dhe në majmun. Kjo është ai dallimi mes popujve të kalum dhe popujve të sotshëm. Allahu popujt e kalum i ka godit menjëherë. Kur e kanë tepru i ka godit. Edhe sot i godet. Mirëpo ata nuk e ndjejnë. Nuk e ndjejnë. Sifatet i marrin të, të kafshëve ndërsa ata nuk e ndjejnë. Andaj ky hadith tregon për rrezikshmërinë e përngjasimit me popujt të cilat kanë kalue prej popujve të prishur. Pastaj thot hoxha, Allahu e mëshiroft, nuk lejohet me bo betim dhe me bo, me u betu në Allahu xhallahu ala për me bo gjynah. Për shembull dikush thot, nëse ma kryn Allahu xhallahu ala qikët nevojë apo ma shëron të smutin, Thot ka me ba për hir të Allahut Edhe atë vepër çka do me ba ajo gjynah Atë vepër çka do me ba ashtë gjynah Nuk ka mundësi Allahu xhelle ve ala M'u adhuru me gjynahe Nuk ka mundësi Allahu tebareke ve teala M'u adhuru me gjynahe Disa njerëz, disa dijetarë kanë komentu Kanë thonë sikur për shembull dikush Thot ta çeli ni shpi publike Apo të fitoj nëpërmjet sendeve të cilat janë harame Edhe të shkoj t'i jap për hir të Allahu xhelle ve ala sadaka S'ka mundësi. T'punojsh ti me drogë dhe të shkojsh t'i jep sadaka ato. I ki vra 100 e çka ti dosh me bo me këtë sadaka? I ki mbyt çaf 100 veta, ki e ki ki ki çel shpi publike e kështu me radh, prej sendeve të flliqura, pastaj shkon i mbledh ato pare, t'i çojsh për hir t' Allahu xhallahu ala. S'ka mundësi Allahu nuk është i nevojshëm. Inna Allahe xhemilun juhibbul xhemal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i bukur dhe e don vetëm të bukurën. Allahu xhelle ve ala është i bukur dhe e don të bukur dhe nuk pranon pos të pastërtës. Andaj Sejid Kutbi Allahu e mëshiroft ka thon, nuk ka mundësi mu arrit një synim i pastër me rrugë të fëlliqur. Nuk arrihet synimi i lart me rrugë të fëlliqur. Po duhet me qenë edhe rruga, edhe mjeti i pastër, edhe synimi i pastër, kështu adhurohet Allahu tebareke ve teala. Pastaj ka thonë hoxha kaptin e re, minesh-shirki nedhru li gajrillah. Thamë nedhër është mu betue dhe me ja ngjit vetes dhe me ja bo obligim vetvetes një vepër çka Allahu s'ta ka bo obligim. Andaj Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem ka thonë, nuk del kjo vetëm çka, la jehruxhu illa minel bahili. Ka thonë qeky betim nuk del vetëm se pi kopracit. Pse pi kopracit? Esenca që muslimani adhuron Allahun xhelle ve ala dhe i kryn detyra çka ja ka ba Allahu xhelle ve ala vetë. Pa thonë, kam me ja bo vetvetes obligim këta dhe kam me ja bo vetvetes obligim këta. Pse? Allahu e ka zbrit sheriatin dhe e di sa ki mundësi me bajtë. La jukellifu Allahu nefsen illa vus'aha Allahu ka than Allahu nuk e ngarkon shpirtin vetëm se sa ka mundësi me bajt Me na pas than Allahu fluturoni S'mun fluturoj Ski mundësi me fluturu Andaj kjo është prej sendeve çka nuk vjen sheriat kësi sende Nuk ka mundësi Allahu xhelle ve ala me na urdhnu me sende me than Që çka than Një hoxhë, Sejid Kutbi, Allahu e mëshiroft në hijen e Kuranit, Allahu ka thanë, kurrë s'ka thanë mëshoni murit me krye. Dhe adhuron Allahun xhelle ve ala. Dhe me këta fitoni sevape. Andaj kjo aludon për çmendurinë e rafidive. Për çmendurinë e rafidive dhe se si lun shejtani me ato. Ato e adhurojnë Allahun tu i mshu murit me krye. Ato e adhurojnë Allahun xhelle ve ala tu u shpue. Me gjilpana, me thika, ku ta di çka. Dhe adhurojnë Allahun xhelle ve ala tu u pre. Nuk adhurohet Allahu tebareke ve teala në këtë mënyrë. Andaj Ibn Kajimi ka thon ka thon subhanallah shejtani çka bën me njerëzit. Qysh lun me kokat e njerëzve. Qysh lun me kokat e njerëzve dhe kjo është xhezaen vifaka. Shpërblim i merituar për shkak kthimit shpinës ndaj sheriatit Allahu xhelle ve ala. Ja kthen shpinën sheriatit dhe mësimit të fejes Allahu xhelle ve ala vetëm kur ta shish vetveten se je tu bo disa sende çka njerëzit e mençur kanë me kesh me ty kanë me qesh me ty pse se shejtani ka me lujt andaj Allahu xhelle ve ala suretu Tin e ka tregue se njeriu është në dy kategori në dy kategori Ma poshtë se e poshtmja. Illa ledhine amenu. Pos atyre të cilat kanë besue. Wa amilu salihat. Dhe kanë punu vepra të mira, jo. Ato janë naltë. Ato janë naltë. Ato s'zbritin poshtë. Pse? Se Allahu xhel-le ve ala s'e le besimtarin me zbrit poshtë. Andaj thot Ibn Kajimi, kurr shejtani s'e ka adhuru dikan tjetër. Shejtani s'e adhuron njerin, kurr. Ti me shku me i thonë iblisit, adhurom, s't'adhuron ai tije. Ndërsa sa njerëz e adhurojn Iblisin. Sa njerëz e adhurojn Iblisin. Ibn Kajimi thotë shtu, shejtani s'e adhuron kërkan. Ai â kafir, se ka, nuk e ka ngu Allahun xhel-le ve ala. Fekhruxh inneke raxhim. Allahu xhel-le ka thonë, dil prej këtu se je i mallkuar. I mallkuari je, wa inne alejke la'neti ila jeumid din, dhe mallkimi jem qoftë mbi tije deri ditën e gjikimit. Mirëpo shejtani kurr nuk e adhuron njerin. S'mundesh ti me pa Iblisin tu adhuru njerin. S'e adhuron. Madje ka thonë, inni ekhafullahe rabbel alemin. Kur i ka pa melaqet luftën e Bedrit, ka ik. Ka ik. Dhe ka thonë, unë i friksona Allahut zotit të botrave. E njerëzit kanë thonë, hasë në ju shtash. Asnjë përpara. Andaj për çmendurive, ndërsa kjo është xhezaen wifaka, shpërblim i merituar, kur t'ia kthesh shpinën shpinën Allahut xhel-le ve ala, Allahu të bën me adhuru shejtanin. Ndërsa ai s'të adhuron ti. Ai s'të adhuron ti. Kjo është shpërblimi i merituar për ata i cili ja kthen shpinën Allahut tebareke ve teala. Thot hoxha, nuk lejohet m'u betue për dikant tjetër pos Allahut tebareke ve teala. Dhe këta e ka nxjerr prej fjalës Allahut xhel-le ve ala, jufuna bin nadri wa yakhafun. Allahu xhel-le ve ala e ka përmend për disa njerëz të mirë, ka thon ata i plotësojnë betimet. Sura Insan ka thon i plotësojnë betimet. Ka e ka nxjerr hoxha se s'lejohet me bë betim, për shembull m'i thon filanit, nëse ma kryn çket pun për tije kam m'i dhon qekaq pare sadaka. Për ti kam me therë një kurban. Kjo është shirk, kjo është kufër. Edhe kjo nuk bën m'u çudit se njerëzit i bojnë, me miliona i bojnë këto këto vepra. Andaj hoxha i ka përmend, edhe arabt i kanë bërë dhe vazhdojnë m'i bë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya la yantahi al-layl wa an-nahar hatta yu'badu al-lat wa al-uzza." Ka thënë nuk përfundon nata dhe dita. Pra nuk bëhet kiameti. Derisa të adhurohet Lati dhe Uzza prapë qysh janë adhuruar në kohën e arabëve. Pra kiameti nuk ndodh pa u kthi shirku prap. Madje në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa të lujn lavirët me prapanicat e tyre, duke u bë qejf mushrikëve nuk bëhet kiameti. Betimi dhe realizimi i betimit kur bahet betim për Allahun xhelle ve ala është adhurim. Nëse i drejtohet tjetërkujna, ajo është shirk. Andaj thash fillim kam thonë fillim të ligjëratave që ka thonë Sheikhul Islam, kush i mëson rregullat e përgjithshme s'ka problem. Nuk mundet me ron n'shirk ai. Kush i mëson rregullat e shirkut dhe rregullat e teuhidit. Këto janë fotografi të ndryshme. Kur personi e merr vesh se çka i takon Allahut, s'i takon tjetërkujna, u kri muhabeti, ai s'ka problem, mo nuk bjen n'shirk. E ai që nuk e merr vesh këta, ai për çdo fotografi ka nevojë me ja shpjegu, o leje këta se është shirk. Ndërsa njeriu çka e merr vesh se kjo i takon Allahut xhelle ve ala, dhe nuk i takon tjetërkujna, ai nuk ja drejton asgjë pos Allahut tebareke ve teala. Në sahih të Buharit ka ardhë se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thanë men nedhera en jutia Allahe fel jutihu. Argument për këtë mesele. Kush betohet me adhuru Allahun dhe me e kri ni vepër për Allahun le ta, le ta adhurojë, le ta kri atë vepër. Ve men nedhera en jasi Allahe fe la jasihi. Kush betohet që ka me ka me bo një vepër të keqe, betohet, pasha Allahun ka me bo. Ama ajo vepra e keqe, dam tonin ashtë ajo. Pejgamberi alejhi selam ka thonë mos ta bojë, mos ta bojë. Kjo ndodh, kanë thonë dijetarët në kohën e nervozës, dhe në kohën kur njeri a i nxetë, edhe ban betim diçka, ndërsa në esencë ajo në dam të atina. Pejgamberi alejhi selam, dhe kjo është sheriatus semha. Kjo është sheriati i lehtë. Pejgamberi alejhi selam ka thonë mos ta bojë. Mos ta bojë. Pse? Se n'dam t'atina. Kur të qetësohet, kur të ftohet truni, ai e sheh se ajo n'dam t'atit, s'ban me ba ata, atëherë mos ta bojë. Kjo vlen, andaj Pejgamberi alejhi selam e ka bo rregull përgjithshme. Nëse i betue, për me bo një vepër të mirë, a e ka legjitimu sheriati ata, duhesh me bo, obligim e ke. Përndryshe i mëkatar te Allahu tebareke ve teala. Po nëse i betu se ki me bo një gjuna, ki me bo një gjuna, I betu pasha Allahun ka me bon filan veprën. Ajo vepër a gjuna, çka me bon? Mos e ban. Mos e ban se dyfish e ki gjunahin. Dyfish e ki gjunahin. Nja, se i betue për gjuna. Dy edhe gjunahin. Dy edhe gjunahin e ban. Andaj, çka duhet me ba, duhet me bo teube. Duhet mu pendu te Allahu tebareke ve teala dhe mos me bo atë vepër. Kjo është prej lehtësimeve që ka ardhë në sheriat dhe duhet mu largue prej këtyre sendeve. Pastaj ka thonë hoxha kaptin e re dhe me këta e përfundojna shpejt me lejen e Allahut tebareke ve teala ve ennehu kane rijalun minel insi jeudhune bi rijalin minel xhinni fe zaduhum rahaka. Allahu xhelle ve ala ka thonë ka prej njerëzve çka i lutin burrat prej xhinve fe zaduhum rahaka Ndërsa besimtarit na kena fol për gajbin dhe urtësia e besimit në gajb. Urtësia e besimit në Allahun xhele ve ala dhe gajbin e Allahut se ai është Malikul ve Mudebbir. Ai e ka gjithçka në dorën e tij. S'ka mundësi me ndodh diçka pa lejen e tijna. Allahu xhele ve ala tregon për gjendjen e mushrikëve. Thot ka prej njerëzve që i lutin xhint. Dhe xhinët, kur e kanë pa se këta po u tutkan prej neve, ja u kanë shtu kibrin. Dhe kjo është suneti i Allahut në tokë. Nëse i tutesh dikujna, atij ja rrit kibrin. Atijna ja rrit kibrin. Andaj Abdullah ibn Abasi, djali i mixhës Pejgamberit sallallahu alejhi ve selem ka thanë, men hafe Allah, hafe minhu kullu shej. Ka thënë kush i tutet Allahut, këtë njerëzit i friksohen atij, e respektojnë atë njeri. Sa ai respekton Allahun xhele ve ala dhe Allahu hedh në zemrat e njerëzve respekt për ata. Ka thënë Ibn Tejmije edhe nëse e shajnë, edhe nëse e ofendojnë, edhe nëse e urrejnë, ndërsa në esencë e respektojnë ata. E dinë se njeri serioz është. Edhe pse e shajnë. Andaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kanë thënë sahirun mexhnun, magjistar, i çmendur. A tu fol vet. Çka s'i kanë thënë për fjalë të këqija? Ndërsa kur kanë dalë para atina, i kanë unj kryet. Prej respektit të madh Pejgamberit sallallahu alejhi ve selem. Kjo ndodh me çdo kënd çka i ka frikë Allahut tebareke ve teala. Pastaj ka thënë Ibn Abasi, e kush nuk i tutet Allahut, ka m'ju tutë çdo kujna. Nëse s'i ki tutë Allahut, pi çdo kujt ki mu tutë. Pi çdo kujt ki mu tutë. Andaj Allahu xhele ve ala ka bo këtë ligj. Nëse don mi ju tutë Allahut, s'ki mu, s'i tutesh kurkujna. Me bo mos m'ju tut Allahut, mjerë për ti. Çdo kujt ki mi u tut. Andaj Allahu xhele ve ala ka përmend këtë ajet. Kët ligj fezaduhum rahaka dhe ja u shtojnë xhinëve kibrin. Ata thonë, a po tut çja? Hala ma shumë ju tutna tash. Hala ma shumë ju shtina frikë dhe tmerr. Dhe kjo është prej kaptinave se s'lejohet me kërkue mbrojtje dhe strehim te dikush tjetër pos Allahut xhele ve ala. Kjo nuk lejohet me kërku strehim pos te Allahu tebareke ve teala. Allahu xhele ve ala e kena përmend se prej prej domethënieve të fjalës ilah apo prej domethënies të fjalës ilah është te ai cili strehohemi. La ilahe illa Allah. Edhe kjo është prej argumenteve se ai cili strehohet te dikush tjetër pos Allahut është mushrik, se s'e ka realizuar la ilahe illa Allah. E bija e Hakimit ka thënë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë men nezele menzilen kush zbrit me një shtëpi, kush shkon me një shtëpi. Kan thënë dijetarët për një shtëpi të huaj, në vend të huaj, se nuk e di kush ka jetuar aty, qoftë periudhë të caktuar apo e merr shtëpi të re, kjo vlen nga ky hadith fekale dhe thot, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, e'udhu bi kelimati llahi tammati Kërkoj strehim me fjalët e Allahut xhalla wala të plota. Min sharri ma khalaqa. Prej sherrit të cilën e ka kriju Allahu xhalla wala, lam yadurrahu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. S'ka mundësi me godit asnjë e keqe derisa të dalë pi këtij, pi kësaj shtëpie. Derisa të dalë pi kësaj shtëpije. Kjo është argument se duhet me kërkue mbrojtje prej Allahu xhalla wala. Dhe argument tjetër, kanë thonë dijetarët Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, kur ka pas luftë me Xhehmitë, Xhehmitë kanë thonë, Kurani është i krijum, nuk a fjala e Allahu xhalla wala. Dhe kanë pasue pjella e Xhehmive prej Esharive dhe Mu'tezilive, kështu me radhë prej grupeve të tjera, kanë thonë, fjala e Allahu xhalla wala është e krijume, dhe nuk është prej asaj çka e ka fol Allahu xhalla wala. Kjo hadith i ban demant. Eudhu bi kelimatil-lah. A lejohet me kërku strehim pos Allahu xhalla wala s'lejohet. Pejgamberi alejhi selam thotë kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahu xhalla wala. E si ka mundësi nëse fjala e Allahut është e krijume, si ka mundësi me kriju me kërku strehim prej Dikujt tjetër pos Allahu xhalla wala, Imam Ahmedi ka thonë, kjo është argument se fjala e Allahut është prej sifateve të Allahu xhalla wala. Ngase te ai kërkojna mbrojtje. Kelimat fjalët e Allahut te bareke ve teala dhe prej dobive tjera të këtij hadithit është se lejohet me bo beje në Kur'an. Me thon pasha Kur'anin. Lejohet me bo be, me thon pasha Kur'anin pse? Ngase Kur'ani është fjalë e Allahut te bareke ve teala. Çka është fjala e Allahut është prej sifateve të pandara të Allahut xhelle xhelle wala. Kjo është prej dobive të hadithit, ndërsa hoxha e ka prue për argumentimin se nuk lejohet m'u strehu dhe nuk lejohet me kërku mbrojtje dhe nuk lejohet m'u tut pi kërkujna pos Allahu xhelle wala. Eudhu bi kelimatil-lahi et-tammat, nëse i thu këto fjalë. Ka thënë Kurtubiu e kum provu vallahi. Kurtubiu, nja pi mufesirave të mëdhenj ka thënë vallahi e kum provue. Ka thënë kum hi me një vend të huaj, me një shtëpi të huaj. Ka thënë dhe kum harru me thon këtë dua. Dhe kjo argument se dijetarët vazhdimisht e kanë pas gjuhën e lagur me me fjalët e Allahu xhalla wala, me dhikr të Allahut te bareke ve taala. Thotë e kum harrue dhe thotë në vend m'ka kaç akrepi. M'ka kaç akrepi. Ndërsa kur i kanë thonë këto senet, i ka rujt Allahu te bareke ve teala, kjo është prej argumenteve se duhet me kërku mbrojtje vetëm prej Allahu te bareke ve teala dhe mos me kërkue prej as kujna strehim. Prej as kërkujna strehim, po vetëm prej Allahu te bareke ve teala. Wa man yakshifu ad-durra Allahu xhalla wala ka thënë kush ka mundësi m'ia hek të keqen dikujna. Pos Allahu te bareke ve teala. S'ka mundësi. Domi është vetëm dorë të Allahut xhele ue ala. Nëse Allahu të godet me dam apo me dobi, çon dobi, kjo është prej mirësive të Allahut tebareke ve teala. Lusim Allahun xhele ue ala që të na e mundësojë mësimin e librit të Allahut tebareke ve teala me kuptimet çka i ka zbrit Allahu xhele ue ala, siç ka thonë Ibn Tejmija, me dy sende arrihet udhëzimi. Me dy sende arrihet udhëzimi. E para me qenë teksti përpara teje, ajeti dhe hadithi. E dyta me ta dhon Allahu kuptimin çka ka dasht me thon Allahu dhe jo çka po kupton ti prej tekstit. Kjo mesele shumë shumë e rrezikshme. Shumë e rrezikshme ka shkru Shejhul Islam Ibn Tejmije vëllime të mdhoja për këtë mesele. Cila mesele? Udhëzimi arrihet vetëm me dy çështje. Me pas ajetin përpara, Nëse ajetin e kanë këtë përpara, sot, Allahu xhele ue ala e ka rujt, dhe me ta dhon Allahu kuptimin, domethonien e ajetit, çka Allahu e ka zbrit për qat domethonie, dhe jo qat domethonie çka ti munesh me kuptu prej asajna. Apo, edhe ka pru një shembull të thjeshtë. Ka thonë nëse dikush ia transmeton dikujna një ngjarje. Ka thonë, për shembull, shkon i thu filanit e kum pa e filan njerin tuke e kall Kuranin. Tuke e kall Kuranin edhe hesht. Menjëherë ilustrohet atij, po ai qafir kanka. Ai qafir kanka. Mirëpo thotë Shejhul Islam, nëse ia shton domethonien e vërtetë, të cilën ka dasht ai person me e bo. Edhe i thot, e djegke se ish vjetrue. E djegke se ish vjetrue, atëherë menjëherë plotësohet kuptimi dhe e kupton se s'është kafir ai, po është e realizu një obligim. A e shifni mes obligimit dhe kufrit se dallimi është një fjalë. O vjetru Kurani. O vjetru dhe kur vjetrohet duhet m'u djeg. Edhe thot Shejhul Islam, kjo është shembulli i atij i cili i merr fjalë po s'i kupton. Apo i don gjysë. I don gjysë. Andaj lusim Allahun tebareke ve teala që të na jape prej kuptimit çka don Allahu dhe prej fjalëve të Pejgamberit sallallahu alejhi ve sel-lem. Çka ka dasht me thonë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sel-lem e jo çka dojna me kuptu na prej fjalëve të tina.